Սննդի անվերջ հայթայթումներ, դեղորայքի պակաս, էլեկտրաէներգիայի գրաֆիկով երբեմն էլ անկանոն անջատումներ, տանջերուցման խնդիր, փակված մանկապարտեզներ ու դպրոցներ։ Առաջին հայացքից տոտալ շրջափակման մեջ հայտնված Արցախի խնդիրները զուտ հումանիտար բնույթ են կրում։ Իրականում ստեղծված իրավիճակում 120 հազար արցախահայությունը 40-ից ավելի օր ենթարկվում է Ադրբեջանի նաև հոգեբանական ահաբեկչությանը, որը ոչ պակաս լուրջ հետք է թողնում մարդկանց կյանքի վրա։ Երբ նշում ենք, որ արցախցիների համար այժմ բավարար մակարդակի առողջապահության իրավունքն է խախտված, նկատի է առնվում ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեկան առողջությունը։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում նշում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը, շեշտելով, որ շրջափակմանն առնչվող MIP գրասենյակի զեկույցներում հարցը մշտապես բարձրացվում է։ Ի վերջո, շրջափակման հետևանքով արցախցիներին զրկում են ոչ միայն բավարար կենցաղային պայմանների, կրթության եւ տեղաշարժի, այլև հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքից։ Անընդհատ մեր հայտարարները միշտ նշում ենք, որ հոգեբանական ահաբեկչություն է իրականացում, ինչն է ենթադրում է, որ մարդկանց բացված հոգեբանական ճնշման, հոգեբանական խնդիրների առաջ է կանգնեցնում այս գործողությունները։ Միանշանակ անհատական բողոքներ կարող են բացվել միետ տարբեր անձանց կողմից այս հարցի վերաբերյալ։ Ստեփանյանը նկատում է Ադրբեջանը մշտապես Արցախի եւ Հայաստանի դեմիր գործողություններում ներառում է հոգեբանական ճնշման գործոնը, փորձելով հնարավորինս խոճապ հուսալքություն եւ վախ տարածել հայ բնակչության շրջանում։ Սա նրանց գործելավոճի անկախտելի մաս է դարձել արդեն միանշանակ եւ դա իր հերահար նպատակն է հետապնդում, ինքն ընկճել մարդկանց, հուսալոգության հասնել մարդկանց եւ մարդկանց դրթել, որ ընկճախտի մեջ որոշում կայացնեն լքելու իրենց հայրենի տները։ Բազմակողմ իրականացվող գործիքակազմ է, որը որ հստակ պարունակում է հենց ցեղասպանության հանցագործության տարեջ։ Դա ընդգրկում է նաև հոգեբանական ահաբեկչություն։ Հոգեբանկարն Էխուդա Բախշյանը կարծում է, որ այս իրավիճակում, քանի դեռ խնդիրը չի ստացել որևէ հանգուցալուծում, բարդ է մարդկանց առաջարկել դիմել հոգեբանի։ Վերականգնման մասին կարևոր է մտածել իրավիճակի կարգավորումից հետո։ Այս բան իրանք միայն ու միայն մտածում են առաջնային խնդիրները լուծելու, որն է սնունդը, դեղորայքը, ոսանքը, վարելիքը եւ այլ հետո, երբ որ կկարգավորվի, հետո պետք է որ հասարակության պետությունը հասկանա, որ եթե ունի խնդիրներ, որը հաստատ կլինի, անհետևանք չի կարող լինի այս ամեն ինչը, ուրեմն ինքը պետք է դիմի հոգեբանին եւ հոգեբանի խորհրդային հետևի։ Ըստ հոգեբանի տարբեր մարդկանց մոտ ստրեսակայունության տարբեր մակարդակ, հետեւաբար հոգեբանական հետագա խնդիրների տարբեր պաշար կարող է լինել։ Հոգեբանական այն ապրումները, որոնց մի ամբողջանրություն ենթարկվում է արդեն ավելի քան 1.5 ամիս, ոմանց հոգեկան առողջության վրա տարիների հետևանքներ կարող են թողնել ընդամենը մի քանի ժամում։ Այս համատեքստում ամենախոցելի խումբը խումբը բնականաբար երեխաներն են, ասում է Կարինե Խուդաբախշյանը։ Փոքր տարիքի երեխաների մոտ առավելապես կարող է նկատվել պատանիների մոտ, երիտասարդների մոտ, ինչու, որովհետև նրանք վախ ունեն կորցնելու հարազատներին, այսինքն նման իրավիճակներում երեխան չի մտածում կամ դեռահասը չի մտածում հացը հայթայթելու կամ հոսանքի խնդիրը լուծելու դա անում է ծնողը, բայց այն ապրումները, որ ինքը ունի, որ ամեն րոպե իր մեջ ներքուստ ինքը մտածում է, որ կարող վտանգ սպառնալ կորցնելու հարազատին, դա ավելի խորը հետք է թողնում նրա մոտ։ Եվ իհարկե երեխաները կամ պատանիները կարող է չգիտակցեն կամ չմտածեն հայրենիքի կորուստ, տարածքի կորուստ, բնակարանի կամ տան տեղափոխություն եւ այլն նրանց խնդիրը հոգեբանորեն հարազատներին կորցնելն է եւ մենակ մնալու վախն է։ Խուդաբախշյանը նույնպես նշում է Արցախում եւ Հայաստանում հոգեբանի դիմելու մշակույթը տարածված չէ, ինչը սակայն ել ավելի է բարթացնում առանց այդ էլ խիստ ստրեսային միջավայրում ապրող բնակչության հետագա հոգեբանական վերականգնումը մեծահասակները, որոնք վերջերեն հայթոքեբանական տրավմայից, իրենք եւս պետք է հասկանան, որ կարիք ունեն դիմելու հոգեբանին, ինչը եւ Արցախում եւ Հայաստանում այդքան էլ զարգացած չէ այդ մշակույթը եւ թողնում է իր խոր հետքը ու մարդու վրա։ Նարավոր տարբերակներով պետք է մարդկանց հուշել, որ լավ մասնագետը կարող է իր մի քանի ճիշտ խորհուրդներով թե հարթել վիճակը, սթրեսը մարդու միջի դուրս գա եւ ինքը կարողանա այնպես ինչպես ապրում էր նախքան X իրավիճակը ինքը կարողանա նման ձևով շարունակել իր կյանքը։ Հոկեբան Խուդաբախշյանը, ինչպես եւ իր բազմաթիվ գործընկերներ միաբերան նշում են, ցանկացած պահի պատրաստ են անշահախնդիր մասնագիտական օգնություն ցույց տալ ծանր հոգեկան ապրումներ ունեցող Արցախցի հայրենակիցներին։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։